Amerikos atradimas buvo neišvengiamas, net jeigu nebūtų Kolumbo. Būtų atradę arba portugalai plaukdami į Indiją, arba dar greičiau, ko gero, tai būtų padarę anglai, na gal norvegai, ar tiksliau Norvegija tuo metu Danijai priklausė. Nereikia pamiršti, kad Islandijos niekas nepanaikino, žmonės ten gyveno. Nors Grenlandijoje gyvenvietės išnyko, bet na, netaip jau ir toli su XVI ar XV amžiaus pabaigos laivais iš Islandijos nuplaukti iki Amerikos buvo įmanoma. Pagaliau beveik, beveik tą patį dešimtmetį, 1494-8 metais e, Giovanni Kaboto arba Džonas e, Kobotas Henriko VII siūstas plaukė, tyrinėjo pakrantės, na, E, tiesa, prastokai ten jam galų gale mm, e, baigėsi, bet e, anglai ten plaukiojo. Ir kitas dalykas, kad gal ir anksčiau jau buvo nuplaukę, nes ten menkių žvejoti plaukdavo, mm, tik tai, kad, na, patys įsivaizduokit, kaip ten tie Newfoundlandai visokios uh, Labradorai ir panašios vietovės atrodo. Ką tenai veikti jas atradus? Bet to dar ir pavojingo uolų daug, nežinomos seklumos, audros dažnos, rūkai ir, ir, ir taip toliau. Nelabai traukia tos e, vietos europiečius, nelabai tenkas ir, ir veržiasi. Tiesa, reiktų paminėti, tiesiog jau čia kaip anegdoto dėlį, e, kad e, hmm, buvo ir vietinis Eldorado. Tai Džonas Frobisheris 16 amžiaus pabaigoje 76-7 pagaliau 8 metais plaukėjo, surado salą ir toje saloje vienas auksas. Vat, įsivaizduokit, koks, kokia laimė. Ir, ir vežė tą auksą tyliai, dideliais kiekiais. Tiesą sakant, nežinau, kas ten didesnis kvailys, ar Frobisheris, ar tie, kurie Anglijoje tą auksą tyrinėjo, bet e, išleido daugybę pinigų na gerai, vieną kartą atsivežė nieko, antrą kartą 200 tonų parsivežė to aukso. Trečią kartą jau ten bendrai, man regis, 1350 mm, tonų aukso prisigabeno. Užtektų Anglijai šimtai metų ir, ir dar liktų. Ir tik tada išsiaiškino, kad tai buvo viso labo peritas. E, blizgantis akmenėlis, kvailių auksas, full gold ir, ir vadinasi jisai. Na, ne visiems taip gerai sekėsi, daug tokių plaukėtojų, tiesiog ypač e, jeigu pakliūdavo tas plaukėjimas rudens ar žiemos e, metą, jie tiesiog žuvo, žuvo be pėdsakų Ir na, tas, o plaukė ne tik anglai, bandė šiek tiek italai, prancūzai bandė ir, ir gana, gana intensyviai iš Šiaurės Amerikos kontinento pusę. Na, bet pirmą gyvenvietę vis tik tai įkuria mm, ispanai, 1565 e, metais Floridoje įkūrė e, Švento Augustino tvirtovę, miestą ir, ir tai buvo pirma europiečių gyvenvietė, pastovi gyvenvietė Šiaurės Amerikoje. Dar prieš tai e, ispanai išnaršė Misisipės baseiną, tas teritorijas, kur, kur dabar Teksasas, ten tos dvi garsiosios e, Hermando de Soto ir Francisco Coronado ekspedicijos 39 43 e, metais, na, ekspedicijos kaip ekspedicijos, nieko gero nerado, turtų nesurado. E, iš kitos pusės, na, aptiko indienus gyvenančius, na, ten bent jau Mississippi buvo piliakalnių tokia kultūra, bronzos amžių gyvenančios valstybių užuomasgas tam tikras. E, bet nei prekiauti, nei plėšikauti nebuvo ypatingai ką ir, ir tie jų klajojimai po Šiaurės Ameriką niekam nieko nedavė, mm, išskyrus prarastas gyvybės. E, vėliau ispanai taip įsitikinę, kad ne piragai toli gražu, tenai pasitenkino tokia savotiška misionieriška veikla, a, visos tos ten Santos Barbaros, Santos Monikos ir panašios vietovės, tai ir buvo 16-17 amžiui e, sukurtas, e, na, iš dalies e, indienų atvertimo į katalikybę, o iš dalies tokios pasienio užkardos. Baigėsi baigėsi tas e, tos ispanų invazijos tuo, kad iš dalies galbūt e, Desoto ar Koronado mm, ekspedicijų metu pabėgo keletą žirgų. Na, kokie ten žirgai, arkliai nešuliniai. E, tokie krovininiai, kaip čia pasakius, ne arabiški ar, ar kokie m, mm, kariniai žirgai, e, pabėgo, vėliau 17 amžiui kilo tokia ten na, peštynė, sukilimai, nesukilimai, nežinau kaip čia pasakius, su, su e, busimais, e, busimom apačių gentim, irgi jie ėmė puldinėti ispanus žodžiu, indienų rankose, m, mm, iš pradžių gal ne tiek jų rankose, kiek, kiek greta jų, prerijose atsirado arkliai margi, druti, na, tie, kurie ir, ir tapo mustangais. Mm, Indienai greitai išmoko jodinėti, ėmė juos naudoti medžioklėje ir pasidarė grėsmingas priešininkas. Nes piešia indieną tai gali pagauti, priversti kautis, o raitą gaudik vėją stepėje mm, ar, ar prerijose. Na ir taip 17 amžiaus pabaigojo, 18 amžiui susikuria vadinama pačerija arba apačių valdomos plotas, kuris savotiškai ir, ir už, užkirzdina ispanų bet kokius norus lysti giliau į, į Šiaurės Ameriką. Dar vėliau atsiranda ir, ir Komančerija arba Komančių teritorijos. Na, jeigu apačiai tai dar laikėsi tokio seklės, seslesnio gyvenimo būdą, tai Komančiai tai jau buvo kažkas panašaus na, į, na, ar, ar į Mapučią Pietų Amerikoje, ar kažkokius kazokus, ar, ar į Marą Ratkas, žodžiu, karas, plėšikavimas, plėšikavimas, karas. E, beje, jie dar tuo buvo žymus, kad nelabai jam buvo svarbu e, kilmė jų genties žmonių, jie galėjo grobti vaikus, auginti pas save arba priimti visokius prisiplakelius. Žodžiu, buvo tokie, e, palyginus su kitais indienais, dideli internacionalistai. Nes šiaip beveik visų indienų genčių pavadinimas, kaip jie patys save vadina, tai reiškia tiesiog žmonės. Na, natūralu visi kiti ne žmonės tie jų pavadinimai, kaip komančiai ir apačiai, tai čia priešininkų su, su, sugalvoti, ne, ne, ne jų pačių. E, beje, taip, Šiaurės Amerikoje valstybių tokių na, rimtesnių faktiškai nesusiformavo, išskyrus vieną atvejį apie jį vėliau. Ir e, patys indienai gyveno genčių pavydalu. Gentis tai būdavo apie 40-50 tūkstančių žmonių. Čia tokia jau maksimali uh, Da, grubiai tariant, tai kažkas panašaus į Lietuvos dabartinį rajoną ar, ar, ar du rajonus. Ir tik teritorija, kad didesnė, nes medžiotojams reikėjo daugiau e, vietos. Beje, kalbant apie medžiotojus, čia vienas iš e, mitų, dauguma Šiaurės Amerikos gyventojų, jeigu kalbėti apie, na, iki tundrinę zoną, Kanadoj tai ten atskira šneka, bet ten, kur įmanoma žemdirbystė, vertėsi žemdirbystė ir vertėsi jie ją pastovė ir, ir medžioklė buvo priedas prie, prie ko priedas, prie kukurūzų, prie pupelių ir prie, prie moliūgo auginimo. Na, dar ten buvo įsigudrinę laukinius pelkių ryžius rinkti, bet čia greičiau jau buvo priedas prie, prie viso maisto. Kitas dalykas, kad kur arklių nebuvo, tai jų žemdirbystė, na tai buvo tokia, žinot, kauptukinė, kaplinė, daržininkystė greičiau. Ir europiečiam atrodė, kad dienai nieko nemoka ir, ir nesugeba. Na, o kaip tu ten berklio, ką tu ten suarsi. Nelabai ką išeina. Tai, žodžiu, indienai nebuvo tokie gamtos vaikai ir kažkokie puslaukiniai, kaip juos pamėgo vaizduoti 19 amžiaus romanuose, o vėliau holivudinėse filmuose. Kai kurios gentis taip gyveno tokį neolitinį gyvenimą, bet absoliuti dauguma, jeigu vienetų skaičiuoti, tai tikrai neipatinga jau taip skiriasi nuo Mezoamerikos e, indėnų. Buvo ir Pueblo indėnai, kurie tiesiog na, miesteliais ar miestais gyveno. Buvo tie mano minėti bronzos amžiuje gyvenantis e, Misisipės baseino e, milžiniškoje teritorijoje, sukūrė piliakalnių statytojai Buvo ir greitai civilizacinis įvairovės perimantis Atlanto pakrančių gyventojai. Visko tenai buvo. Tai gerai, kiek tų genčių buvo, na dievai žino, suskaičiuoja, kad europiečiam pasirodžius apie, e, na nemažiau kaip 550 genčių ar tautų ar, ar etnosų, kaip ten bevadinti. Na, šiuo metu liko apie 500 Tiesa, liko tai čia vėl toks pasakymas savotiškas, nes kai kurių genčių yra pora dešimčių tik tai žmonių, kai kurių pora šimtų. Na, yra pati didžiausia dabar išlikusi Navajo, na, rašo Navajo, lietuviai sugeba taip mm, privatyti. Tai na, na, Navajo jų mm, iš tiesų yra na, tokių grinuolių apie po, porą, po, porą milijonų ir, ir dar ten jų galima suskaičiuoti Na, yra dalis, kurie net angliškai nemoka jau po šiai dienai ir, ir nelabai ruošiasi išmokti. Kodėl čia taip neaiškiai apie dabartinį indienų skaičių šneku, nes jų, jų apytikrai tai dabar apie na, 5,5 milijono, bet bėda tame, kad indienai, jeigu gryni indienai, tai jie gauna tą valstybės paramą, kur jie begyventų. Na ir prasideda, jeigu tu, tu ten pusiau indienas, ketvirtis indieno, kas tu toks esi, arba iš viso kokie nors, kur, kurie integravosi laiku, prie baltųjų prisiplakė ir, ir ne, nepakliuvo į rezervatus. Tai dabar ten jie gali gali kryžiaus kelius eiti ir įrodinėti, kas jie tokie, indienai, ne indienai. Na, žodžiu, klausimų yra, bet e, Šiaurės Amerikų indienai be abejo mm, neišnyko. E, kitas dalykas, kad kiek jų gyveno iki europiečiam pasirodyti ir kiek yra dabar, na tai turbūt čia, čia, čia, čia, čia kokie 7-8 kartus dabar yra jų mažiau. Gerai, ispanai išnaršė, ką norėjo prinaršyti, nieko gero nerado ir, ir pasitenkino tuo, kad, galima sakyti, numojo ranka. Tiesa, kad lysta europiečiai, sakykime, Meksikos įlanką, jie to netoleravo ir, sakykime, Floridoj m, mm, pabandė prancūzų hugenotai kurti savo koloniją, prancūzų kalvinistai. 16 amžiuje vos tik tai ispanai pasirodė. Tai susidarojo su jais, ten porą šimtų prancūzų buvo kolonija, tiesiog užpuolė, iš, iš, išnaikino išpjovė. Gal ne tiek dėl to, kad jie prancūzai, dėl to, kad jie kalvinistai, tai yra protestantai, tai yra eretikai. Ne, neapsikentė. Ir kitur niekas ilgą laiką kojas ten, kur uh, kur ispanam atrodė, kad geriau jos nekeltų ir nekėlė. Kas darosi į šiaurę, ten, kur pikto žiemos, ilgi rudenis ir, ir niūrus pavasarį, kitaip tariant, kur Lietuvos klimatas. Ispanam tai, tai nerūpėjo. Faktiškai jie ten ir nesilankė, neprekiavo ir, ir juo labiau užkariauti, tai nei ruošėsi, nei, nei galvojo tai padaryti. Na gerai, anglai pradeda kurti savo, savo koloniją 16 amžiaus pabaigoje. Pirma sėkminga daugiau mažiau Virginijos kolonija. 1601 metais įkuriamas pirmas miestas e, Jamestownas. Tai pietinės dabartinės JAF valstijos. Na, o beveik, beveik tuo pačiu metu, tiesa, beveik tai nesiskaito po 20 metų, e, labiau į šiaurę ima kurtis e, anglų įvairūs e, protestantai. Anglijos kolonizacija buvo ypatinga tuo, kad ji buvo tokia mišri. Ten valstybinio užkariavimo faktiškai nebuvo, tai buvo komercinės kampanijos, kurios užimdavo vieną ar kitą teritoriją, tiesiog siekdamas pelno. Uh, finansinio pelno. Bet e, greitai įgavo tai ir tam tikrą mm, na, religinę atspalvį. Anglijoje 17 amžiui prasideda ten tos religinės įtampos, galų gale pilietinis karas, e, laimi protestantai, bet vis tiek sugrįžta monarchija ir, ir e, puritonus sutraiško, galima sakyti. Na ir visos įvairios e, sektos, sektelės ir sektutės e, ieško savo ramybės ir tą ramybę suranda Šiaurės Amerikoje, įkurdamas savas e, didelės ar nedidelės kolonijas su savo tvarka, savais įstatais. Beje, sakykime, Marylando valstija, tai anglų katalikai pabėga iš Anglijos ir įsikūrė ten. E, kai kurios iš tų bendruomenių jos orientavosi, sakykime, į tokius aukštus idėjas ir tikslus, tai, tai kaip Rhode Islandas, kur, sakykime, vergovės nebuvo ir, ir baudžiavą kreivai žiūrėjo. Mm, dar vėliau įkūriama, sakykime, Pensilvanija Viljamo Peno ir Penso, taip gražiau gal skamba, mm, idėjų įgyvendinimas. Na, jie Pensilvaniją galvoja sukurti e, kaip harmoningą visuomenę, harmoningą koloniją, kur šiandien indėnų žemę tik tai pirkti. E, na, harmonija su gamta, su indėnais, su, su visuomenė, su dievu, su, su viskuo. Na, kas iš tos harmonijos gavosi, tai čia kaip visada su tokiais fantastais šiaip savo išėjo. Bet e, faktas vienas, kūrėsi atskiros bendruomenės, nelabai valstybės e, finansuojamos, tiksliau pasakius visai nefinansuojamos, mažai Anglijos karalystė kreipia dėmesį, kas ten darosi, na ir džiaugiasi, kad gauna kokį nors pelną. O pelnas pamažu pamažu beje iš tų amerikietiškų kolonijų pradėjo tekėti. Ir anglam, ir olandam, ir, ir prancūzam. E, iš ko? Iš monoproduktų. Kokie tie monoproduktai? monoproduktai tai cukrus ir, e, ir, ir tabakas. Na, anglai daugiau kažkaip su tabaku užsiemė negu su cukrum ir, ir tai jam pakankamai gerai sekėsi. Anglų skverbimas, sakykime, labiau šiaurę užblokavo Irokezų e, konfederaciją, haudenos sausainį ar, ar jau ne, ne, nežinau, rokezų kalbos nemoku, neištarsiu, tai iš tiesų e, penkios e, didelės gentis, kurios, na, daugiau mažiau dabartinės mm, New Yorko valstijos didžiumą užėmė, bet savo maksimalaus e, įsigalėjimo metu, nes jie ilgai kariavo mm, su šiauriai buvusiais huronais, veržėsi į Misisipės baseiną, galų galę net, net pasiekė Mm, Meksikos įlanką. Na, žodžiu, tai buvo karingi žmonės. Demokratija, kas keistai bebūtų, stebino tuo e, kolektyvinio gyvenimo tokie mėgėjai. Moteris rinkdavo e, jų karo vadus. Na, buvo vyrai iš kitos pusės. Na, toks matriarchato ir patriarchato derinys. Jų sprendimo prieimimo sistema, tai tiesą sakant... Hm, bandžiau aiškintis, tai jį gana įdomi. Tenai demokratija, bet net daugumos prispaudimas, o toks, na, žodžiu, ten visa filosofija, ilgojo namo, savotiška idėja ir, ir religija. Kai susikuria Junktinės Amerikos valstijos, jų senatas su kongresu žymiai primityvesni palyginus su, su, su, su, su valstybinėm institucijom. E, nors irakezų kažin kiek daug nebuvo, bet jie mėgo kariauti, jie greitai perėmė šaunamą ginklą, na ir, ir, ir galėjo mūšė, mūšė 12 iki 20 tūkstančių karių, profesionalių karių, pripratusių kariauti miške, tai buvo jėga. E, na tiesą sakant, Lietuvos didžioji kunigaikštystė tuo metu šitiek tiek, mokančių šaudyti, medžiojančių, galinčių pataikyti taikinį, net, net ir neturėjo. Irokezų pradžia, tai mm, Hevatos visa mitologija. A, Longfellow galite giesmę apie Hevatą paskaityti. Aišku, tai ne indienų, tai europiečių romantiko kūrinys, bet, bet vis tiek įsivaizduoti. Religinis e, pranašas, kuris atverčia į savo tikėjimą labai baisų vadą gyvačių apsėstą ir pradeda tiesiog atsinaujinimą, kad ne visų karas prieš visus, o reikia gyventi taikiai, gražiai, dvasingai netgi sakyčiau. Ir gyveno, jie gyveno miestuose ar miesteliuose, gyveno tokiuose e, daugiabučiuose pastatytose iš, iš, iš, iš medinėse, iš beržo tošim dengtose. E, na ir toks, nežinau, ko, kokia ten jų perspektyva būtų, mm, sunku pasakyti. Greičiausiai vystytųsi kaip antikos poliai, kaip, nežinau, turbūt nevykusiai skamba, bet, bet, bet kaip Atenai, ar, ar, ar, ar Sparta, ar Sparta. Europiečiai rokezus vadino Šiaurės Amerikos e, romėnais, dėl jų kovingumo ir, ir karingumo. Na ir, ir kariai jie iš tiesų buvo, tiesų buvo žiaurus ir, ir stiprus. Na, jeigu žinote, tai kur jūs nežinosite, būsite girdėjote Little e, Big e, Horno e, mūšį, kur, gen, kur gen, jų indienai sutriuškino. Tai tokių sutriuškinimų anglai patyrė iš irokezų rankų minimum šešis kartus. Dar daugiau rokezai buvo tie indienai, kurie sugebėdavo užimti ir, ir tvirtinimus, ir miestus, ir, ir miestelius, taip kad priešai buvo rimti. Deja, na, jų likimas buvo šiaip savo, turiu omeny, kad kuomet atsiskiria Junktinės Amerikos valstijos, irokezai nesugeba pasirinkti nei vienos e, iš pusių. Vieni už Britaniją, kiti neutralus nori būti, tre, treti tarsi ir amerikiečius palaiko. Tai viskas baigėsi tuo, kad, kad, kad e, Džordžas Vašingtonas tiesiog surengė ten genocidą irokezų teritorijoje ir tie, kurie liko gyvi ir sveiki, Mm, pasitraukė į Britų valdas. Red Riverio rezervatas yra Kanadoje, dabar tenai jie ir gyvena. JAF teritorijoje jų neliko. E, beje, taip, nemėgsta jie Kuperio su, su, su jo romanu paskutinis iš Mohikanų. E, Mohikanų gentis po šią dieną gyvena ir tikrai ten ne paskutinis žuvo ir, ir jo labiau netokia liurbė, kaip, kaip, kaip aprašyti tam gana keistam romane autoriaus, kuris indieno gyvo ko gero akise nebuvo matęs. Na, kaip bebūtų. E, Irokezus įveikė Jungtinės Amerikos valstijos, įveikė brutaliai, tiesiog naikindami, degindami kaimus. Na, o tie negaudami gaudami pa paramos iš niekur buvo priversti e, pabėgti. E, tuo tarpu pietinėse valstijose uh, kur e, kūrėsi e, komercinės įvairios įstaigos, kaip čia pasakius. E, indienai surado vienokį ar kitokį sugyvenimą su, su anglų visuomenė. Na, tas sugyvenimas daugiau mažiau rėmėsi tuo, kad žemdirbystę indienai užsiminėjo, bet jų nebuvo tiek daug, žemės buvo pakankamai daug. Indienai greitai atrado metalinius ginklus, kuriuos galėjo pirkti, atrado šaunamą ginklą, labai naudingą. Na ir e, tiesą sakant, tarp e, ir greta šiaurės ir pietų dar buvo e, net trys kolonijos švedų, danų ir, ir olandų. Na, švedų ir danų tai ten jos labai nedidelės ir ypatingo įspūdžio nepaliko, olandų paliko, tai be abejo naujasis Amsterdamas, kitaip e, tai tariant dabartinis New Yorkas, kuris įkūrė mm, e, olandai, užsiemė e, prekybą ir ne šiaip savo prekybą, o pelningą ir labai naudingą prekybą. A, taip, jau minėjau. Pelnas. Pelnas pagrindinis ilgą laiką buvo iš sukrašvendrio, iš cukraus. Na, nežinau, kaip, aš visą laiką kartuoju, kad nesuvokiu, kaip istorikai tai paskaičiuoti gali ir visad man atrodo, kad tai kažkokios machinacijos ir spėliojimai. Panašiai ir yra. Tai cukrus. Uh, Mm, teigiama, kad 16 amžiui cukraus buvo vartojama šešis kart mažiau negu 17 ir e, beveik 10-12 kartų mažiau negu 18. Na, o dabar jau kiek mes šito cukro vartojam, tai greitai matyt baigsis tuo, kad iš viso valgysim vien cukrų, per šventes pasibarsydami jį, jį stambiais cukraus gabalais. Žodžiu, mm, atrado europiečiai cukrų, pamėgo, įsimylėjo ir, ir negali sustoti na kas cukrus, priklausomybė yra, bet jis yra ir konservatas, maistą konservuoja ir na, energiją suteikia, daug kalorijų. Ir pelnas buvo toks, kad, sakykime, 18 amžiaus vidury Prancūzija, Prancūzijos karalystė, toli gražu ne, ne mikroskopinė valstybė. Kiek ten 25 ar 6 milijonai gyventojų, absolutizmas. Ir, ir tenai biudžetą, jeigu žiūrėti, biudžeto pajamas, galima jį buvo skirstyti į dvi dalis – Tai pajamos gaunamos iš e, Haičio ir, ir e, na, nu, e, Luizijanos valdų prancūzų ir visos likusios pajamos. Tai tos pajamos iš ko jie ten gaudavo? Iš taip, ta, ta, ta, tabakas, bet pagrindas cukrus. Tabakas, kova, cukrus. Trejybė tokia šventa. E, jos sudarydavo šiaip jau apie 40 procentų Prancūzijos e, biudžeto. O kai kuriais metais, kai Prancūzijai visokie nederliai, tai net 60 procentų. Tai galite įsivaizduoti, kokią reikšmę turėjo tegul ir nedidelės kolonijos e, valstybė. Panašiai buvo ir, ir, su, ir su Britanija. Na, o olandus viliojo ne ne ne tabakas ir cukrus jie šito gero ir indijos vandenyne turėjo daugiau negu reikia juos viliojo kitkas kailiai konkrečiai bebrai Tiesa, viliojo ir, ir Britus, ir, ir, ir e, Prancūzus. Tiesiog nusėjo visą Kanadą ir Ameriką, jų faktorijos įvairių įvairiausios. 13, atsiprašau, 12 skaidrėje galite uh, pamatyti, kaip tai atrodė. Ten tie taškai tai ir yra prekybinės faktorijos, skirtingų valstybių. Uh, upės buvo pagrindinė trasa. Na, o greta pateiktos kepurės, tai visos jos va tokios formos būdavo gaminamos iš kailių. Kuo geras bebro kailis, jis jame neiššala drėgmė. Tu jį gali sušlapinti, e, sušaldysi, papurtysi ir viskas išbirės. E, pana, panašaus gerumo yra sabalo kailis, na, ernio panašiai, keunių kai kurių ir, ir kal, kalano arba jūrinių ūdrų. E, iš esmės labai nedaug yra tokių kailių. Ir beje, beje na, su visa pagarba natūralių kailio priešam, Deja, šio laikinė sintetinės medžiagos jos negali pasiekti uh, tokios kokybės uh, kaip natūralūs kailiai. O tuo metu tai yra šalčio, dregmės ir, ir tiesą sakant, amžinos džiavos uh, sąlygomis. Kas buvo turtingas, tas buvo kailiuotas ir gauruotas. Vien dėl to, kad ne, nes, neperšalti, nesusirgti džiava ir nenumirti tai buvo ne tiek prabanga, kiek, kiek e, būtinybė. Ir be abejo, mados, mados, taip, jos niekur nedingo. Gyvūnija, ko gero, pasaulį daugiausiai ir nukentėjo ne nuo pramonės, ne, ne nuo miškų naikinimo, nuo, nuo madų. Ir paukščiai, ir ypač tie gyvūnai, kuriem nelaimė davė turėti gerą kailį. Tai gerai, e, prekybos prekybom, bet su bebrais buvo viena bėda. Juos anksčiau ar vėliau išnaikindavo ir tiesą sakant išnaikindavo anksčiau negu vėliau. E, kai tai nutikdavo, užsiminėti toliau prekybą, turėti koloniją nebuvo ypatingo reikalo. Na ir patys žinote, kad Olandai ypatingai nesipriešino, kuomet e, Britai, tiesa, du kartus prireikė per, per tuos ten garsiuosius 17 amžiaus antros pusės Britų-Olando karas. Na, vieną kartą atplaukė Olandai nesipriešino pasipriešino, nes paaiškėjo, kad pas juos tik viena statinė parako yra New Yorko tvirtovėje, ką jau ten prisipriešinsi, pasidavė. Antrą kartą atplaukus irgi pasidavė, nes jau kartą buvo pasidavę, nematė prasmės kariauti. Ir ko jam ten kariauti? Ten buvo speciali ko, ko, ko, ko, kompanija, komercinė įstaiga, jam lieti kraują visai nesinorėjo. Kitas dalykas, kad būtent ten, va, tam naujajam Amsterdame, labai greitai subėgo žmonės iš viso pasaulio ir beje, reiktų pasakyti, pirmieji lietuviai, griniai lietuviai etnografiniai, atsidūrė Šiaurės Amerikoje būtent tada, 17 amžiaus trečias, ketvirtas dešimtmetis. Ir tas ten Jonas Kuršijus, e, medikas, e, mokslo daktaras ir, ir visoks ten intelektualas taip pat buvo pasamdytas, kad mokytų vaikus, mm, vaistininkų dirbtų. Atvažiavo, paaiškėjo, kad eilinį kartą apgavo, alga keturis kart mažesnė negu turėtų būti. Po to dar įsivėlė į kažkokį skandalą su, su bebro kailiu spekulacijom, nes buvo draudžiama, tik tai kompanija galėjo prekiauti. Vaikus neprižiūrėjo ir, ir dar ginčijosi teismuose dėl kažkokios keulės, kurią ar jis ten nusipirko, ar, ar, ar, ar pasiskolino, ar, ar kažkas tokio nutiko. Žodžiu, mūsų pirmo intelektualo galo kelias Šiaurės Amerikoje nebuvo rožėm klotas, bet be, be to intelektualo vyko dar, dar ir šiaip eiliniai žmonės, daugiausia tie, kurie bėgo iš Lietuvos, 17 amžiugi ten Karai, badai ir marai, o galiausiai dar ir iš Lietuvos išvėjo arijonų arba unitaristų mm, e, sektą ar, ar, ar bendruomenės. Na tai jie ir, ir, ir atsidūrė Amerikoje. Beje, ta unitaristų bažnyčia tapo establishmento amerikiečių kolonijų tokia viršūnė. Pirmieji dešimt e, JAV prezidentų, nepaisant to, kad dauguma jų buvo šiaip tai masonai įvairaus tipo, bet oficialiai jie buvo unitaristų bažnyčios arba arijonų. E, atstovais. Na, tiek to apie mūsų ryšius su Amerika. Reikėtų keli žodžius tarti apie e, dar vieną fenomeną, tai indienus, kurie priėmė europinę civilizaciją. Tai nutiko pietinėse valstijose, ten atsirado vadinamos penkios civilizuotos tautos, ryškiausia iš jų buvo, buvo čerokių tauta, Na ir jų ten toks kultūrinis veikėjas sekvoja, ne jis medžio garbė, o tuos med, medžius sekvojos jo garbė pavadino. Jisai sukūrė e, Čerokių raštą. Tiesa, tas raštas gal labai ten neįsitvirtino, e, bet e, įsitvirtino kitas. Ėmė leisti laikraštį Čerokių Feniksas, o galiausiai sukūrė Čerokių konstituciją. Pirmieji Čerokiai baigė aukštasias mokyklas, teisininkus, Harvardą baigė ir, ir, ir tai taip toliau ir panašiai, greičiausiai būtų vystėsi ten tie čerokiai kaip e, savarankiškas toks etnosas. Na, valstijos neturėtų, bet kažką tokio autonomiją turėtų. Jeigu ne viena nelaimė, nelaimė buvo ta, kad Apalačio kalnuose, kuriuose jie, jie gyveno, e, buvo atrastas sidabras. Ir kai atrado sidabrą, tai paaiškėjo, kad ta sidabro karštinė serga ir ne tik ispanai, bet ir uh, ir amerikiečiai. Na ir jie mm, svetimo turto svetimo žemė neatleido. Beje, kalbant apie čerokius, jie buvo integruoti į pietų visuomenę, e, pietinių valstijų, e, rengėsi kaip, kaip, e, kaip sakant, baltieji vergus pirko, dvarus turėjo, jodaočius jam, jam tarnavo. Mm, tiesą sakant, ir kariuomenė tarnavo, na, nežinau, tas e, ten, kelinta, čia, 15 skaidrė, semdavo vatę, kadangi juos nuskriaudė, taip sakant, Jungtinės Amerikos valstijos, tai per pilietinį karą e, čia rokiai kariavo už pietus ir kariavo atkakliai ir ilgiausiai. Paskutinis generolas, kuris pasidavė e, šiauriečiai, konfederatų pusės generolas, generolas va ir buvo tas e, Sandvaitis, kuris e, nu, raiteliam vadovavo čia rokę. E, bet tai nutiko vėliau, o ketvirtajam dešimtmetį Jungtinė Amerikos valstijų prezidentu tapo blogos atminties populistas generolas Andrew Jacksonas. Ten, tiesą sakant, na, ką pasakyti apie žmogų, kuris dvikovoje nušauna kitą į nugarą. Tam nespėjus net pistoleto pasiimti. Na, niekšas, va, toks ir buvo. Na, analogijų su Trumpu nevedžiosiu, tiek jau to, bet e, štai kas nutiko tuo metu Amerikoje. JAV buvo sukurta kaip tokia labai turtingų žemvaldžių respublika milijonierių respublika. Bet e, trečiam dešimtmetį eiliniai pasiturinti žmonės išsireikalavo savo pilietinių teisų, balso teisų, na ir prasidėjo, taip sakant, žaidimai su rinkėjais. Jacksonas e, buvo populiarus, nes jis kažkada apgynė naujojo Orleano nuo, nuo Britų invazijos 1814 e, metais. Na ir šiaip toksai populistas. E, taip, tai buvo paskutinis JAV prezidentas, kuris tikėjo, kad žemė yra plokščia. Tiesa, dėl dabartinio nesu tikras, kaip ten jam su to žemės apvalumo teorija, bet, bet tiek jau to. E, jo dėka JAF iki šiol neturi valstybinio banko, nes jis panaikino esantį valstybinį banką, sakė, o kam jo reikia. E, reikalai ten jam valdant buvo tvarkomi, dievas žino kaip ir bet. Vieną jisai nusprendė susidoroti su indėnais ir kaip susidoroti. Tremimo būdu. Tais pačiais metais e, tas pats e, vyko ir beje kitam pasaulio daly, tai Nikolaus I valdomoje Rusijoje. Ten buvo e, teritorija ir dabar taip vadinasi, bet, bet Čerkesija buvo. Apie 2 milijonai Čerkesų gyveno Šiaurės Kaukaze. Na ir, ir caras davė jam pasirinkimą, arba jie išvyksta į, kur nori į Turkiją, arba jie turi tapti na, pusiau baudžiauninkais. Ir tas jų iškeldinimas masinis šerkesų virto tiesiog genocidu. Kiek ten jų numirė, milijonas, pusantro, niekas dabar ir nežino. Tas pats nutiko ir, ir su tom civilizuotom tautom. Mm, jas e, buvo nuspręsta perkelti į specialią teritoriją indienams skirtą, dabar ten Indijanos valstija, e, o jų va esama žemės atimti. Iškeldinėjo jas taip, kaip lietuvis į Sibirą, e, Rusijos imperija ar Stalinas, tremimas tiesiog Kareiviai konvojuoja, pakeliui kiek išmiršta, dievas žino. Čerokių berots ten, ten nemažiau kaip 80 procentų pakeliui ir, ir numirė. Ir atvykus į plyną lauką, ten irgi gyvenimas prasidėjo toks pat kaip lietuvių tremtiniam 41 metų žiemą, kur, kur nors už poliarinio rato. Tai buvo genocidas, beje, neteisėtas. E, indienai laimėjo teismą, kad negalima taip elgtis. Aukščiausias teismas JAV patvirtina. Ir ką Andrew Jacksonas? Jisai pareiškia, kad na, gerai nusprendė. Pažiūrėsime, kaip jisai gyvendins tą savo sprendimą. Aukščiausias teismas. Nes jo rankose kariuomenė, o pas tuos, kas įstatymai, teisingumas ir dievas, tai smulkminas. Žodžiu, tipas buvo retas, dabar ant 50 dolerių puikuojasi. Amerikiečiai turi savybę tokiais herojais padaryti žmonės, kuriuos ten apie prezidentų šneku. Tie, kurie padoros ir elgesi kaip, kaip nors mm, taip, kaip daugumai būtų geriau, kaip koks nors Teodoras Rooseveltas ar Lindonas Johnsonas čia iš 20 amžiaus. Kas juos dabar atsimena? Niekas. Už tai mm, Kennedy kokį nors e, kitą Rooseveltą Bijau, kad ir, ir, ir kokį nors Trumpą tai jau atsimins kaip, kaip didžiausias savo epochos veikėjas. Na tiek to. E, svarbiau buvo tai, kad iš tiesų su indienais buvo susidorota, genocido, galima sakyti, priemonėm, e, nugrudimas jų į konkrečią teritoriją, tai buvo tuo pagrindu, kuriuo vėliau e, buvo imtas kurti rezervacijos. Rezervacijose tarsi indienai turėjo savo savivaldą, bet išvykti už jų negalėjo, pilietinio ir jokių teisų neturėjo. Dar daugiau Džeksonas pasakė, kad indėnų liūdėjimai nebūtų priimami jokiuose teismuose, indėnai neturėjo teisės e, dirbti jokio, jokio valstybinę darbą, jokiais mokytojais būti teisininkas ir taip toliau ir taip toliau. Kitaip tariant, padarė tokiais na, laisvais vergais, pavadinkim taip. Geriau negu juodavočiai negrai, kurių pietuose buvo pilna, bet ne, ne taip jau labai. Tiesa, ne visi indienai su tuo sutiko, seminolai, seminolai tai buvo maišyti pabėgus e, vergų negrų ir, ir vietos indienų, pelkėse labai gerai gyveno, tai juos iškrapštyti šešis karus kariavo, taip ir neiškrapšta, kaip, kaip buvo seminolai, taip ir liko. Ir dabar Floridoje jie yra ir beje tuo didžiuojasi, kad niekada nepasidavė niekam. Na, Teisus, ten bandė juos gaudyti, bet žinot, pelkėse, kur malerija e, ir, ir visokie kiti pikti vabžiai, tai kareiviai išmirdavo greičiau, negu pa, pavykdavo jiems seminolą kokį nors pamatyti. E, neiškrapštė. Tai taip, į, į rytus nuo Misisipės, indienų, JAV teritorijoje neliko nei vieno rezervato, nieko išskyrus Floridą su, su, su tais mano minėtais e, seminolais. Ilgiausiai užtruko arba, arba na, geriausiai žinomos tai kovos ir peštynės su prerijų gyventojais. E, visų pirma, su jų e, genčių konfederacija, na, Lakotas, Dakotas, kažkodėl kaip Dakotai plačiausiai žinomi. E, kita bėda buvo jau mano minėti Komančiai ir, ir, ir Apačiai. Ir vienus ir kitus, tiesą sakant, pavyko sudoroti trijų, trim priemonėm. Pirma iš jų mm, buvo geležinkeliai, nes e, pasidarė įmanoma didelius kariuomenės kiekius labai greitai permetinėti iš vieno, vienos vietos į kitą. Telegrafas taip pat, taip pat leido daryti. Kita priemonė, tai aišku, buvo tiesiog e, gamtos išteklių išeikvojimas, tas garsusis e, bizonų medžiojimas. Medžiodavo tik tai išimtinai dėl odų, odų reikėjo rūbam ir, ir tiesą sakant pramonė reikėjo įvairiausiam mm, jungtim ir, ir, ir panašiem dalykam. Na, tiesą sakant, va čia kaukolio krūva 21 nuotraukai, kaulų miltus dėdavo į cukrų, kad jis baltas atrodytų. Ir dėdavo ir, ir visokių stipenų, ir bizonų, ir, ir žmonių kartais dėdavo. Ką dabar deda, geriau neklauskite, aš nežinau, mažiau žinai, skaniau pietauji. E, na, bet, bet. Nepaisant uh, visų indėnų pastangų, uh, tų prerijų gyventojų kova su, su, su, su amerikiečiais buvo beviltiška. Beviltiška ir, ir dėl karinės persvaros iš amerikiečių pusės, ir dėl to, kad paskui kariuomenę plūdo, plūdo tiesiog migrantai. JAV tapo viso pasaulio migrantų šalimi. Ir ko jie ten plūdo? Už gana nedidelę kainą, ten už 10-20 dolerių, na, saliginai nedidelė, iš tiesų tai pinigai nemaži, už dolerį savaitę buvo galima pragyventi. E, taigi už tokią sumą buvo galima gauti mm, numatytą ten apie 50 hektarų plotą, savo nusavybį. Turėjai per 3 metus iškasti šulinį, pastatyti sodybą, aptverti, na, kažkokią ūkinę veiklą daryti. Kai tą atlikdavai, tau ta žemė atitekdavo tavo asmeninį nusavybę visiems laikam. Tai aišku, kad e, tie persikėlėliai naudojo tokį įdomų tą land grab principą, kuomet atsikeli, pagyveni, parduodi, gauni e, jau ne 20, o porą tūkstančių dolerių ir keliauji kitur. Kam parduodi? Stambiom fermom, stambiom, stambiem susivienimam, stambiem galvijų augintojam. Ir tas slinkimas tokių žemės va, įsisavintojų jis buvo tiesiog nesuvaldomas. Indienai galėjo gal priešintis ten kokiam kariniam daliniam, o kuomet užplūsta tūkstančiai žmonių ir jie visi ginkluoti. E, ir ginkluoti gerai. Ir indienų žiūri įtariai, tiesą sakant, kaip įtariai, pamato ir, ir gali šauti, nelabai pasiskūsi. Visa tai baigėsi mm, su, su finaliniu tragedijos aktu. E, tai e, tiesiog 1874-7 metų vadinama prerijo kampanija, kuomet kariuomenė tiesiog visus mm, paskutinius uh, Mm, indėnus suvarė į rezervacijas. E, buvo dar priešinimus, vadinamas dvasių šokis 75-6 e, mm, metų, bandymas bėgti į, į, atsiprašau, šiek tiek vėliau, 87 metų, bandymas bėgti į Kanadą ar, ar, ar, ar nelabai, kaip švelniai tariant, sekėsi ir savotiškų simbolių buvo Wounded Knee Na, koks ten mūšis, indienai bėgo į Kanadą, pasivijo kariuomenę, apsupo, pabandė nuginkluoti, kažkas kažką iššovė, neiššovė, tai surengė trys dienas besitęsančias skerdynės, kur, kur dievas žino, kiek indienų išžudė. Na, tai buvo paskutinis iš didesnių susiremimų. Indienai, kaip minėjau, buvo suvaryti rezervacijas. Tų rezervacijų dabar yra JAF 310, jos labai tokios įvairios. Kai kurios didelės, vos ne mikrovalstybės, e, kai kurios gerose strateginėse vietose su kokios nors iškasenom ar, ar, ar ten indienam kazino leidžiama turėti, tai praturtėja, praturtėjusios e, gentis e, rimtai, o kai kurios dykvietės su, su prasigėrusiais indienais. Deja, indienai taip, jie mm, alkoholio netoleruoja, greitai juos tai paveikia, o gerti tai jie mėgsta, sugeba, tik tai nemoka. Mm, pagaliau, pagaliau e, Indienai 84-5 metais e, buvo pripažinti, jie, jie tarsi tokie užsieniečiai JAV, ne piliečiai, pilietinių teisų neturėjo. Ir tik tai 1924 metais tos teisės jam buvo suteiktas. Užgriuvo indienus rezervacijos visokie misionieriai ir mokytojai, ir mokytojai dažniausiai iš religinių fanatikų tarpo. Ėmė ten juos dresiruoti ir, ir saupti taip, kad baisu ir, ir, ir bežiūrėti. Pasikeitė ir požiūris į indienus. Į 18 amžių jie buvo suvokiami e, kaip tokie partneriai, galbūt pavojingi, bet e, žmonės, be kurių neišgyvensi. Tai 19 jie, jie paversti tiesiog kažkokie miškų ir prerijų žiaurus laukiniai galvijai, kuriuos reikia išnaikinti ir civilizuoti. Išnaikino, civilizavo. Viskas pasikeitė gal tik tai su laukiniu vakarų šau Buffalo Bilo e, surengtų. Gastroliavo po visą pasaulį, tame tarpe po, po Europą ir tenai rodė indienus. Beje, va, sakykime, jų dvasinį vadovą sėdinti jauti, jisai su tuo cirku važinėjo. Na, tarsi įteigia, kad indienai yra gražu, smagu, kuomet jau jie nebekėlė jokio pavojaus, tada atsirado netoks na, žaidimas indėnais, mėgavimasis indėnais, na, roleplayingas indėnų. Taip, indienus e, naudoja dangoraižių statyboje, nes nežinau, ar jie aukščio nebijo, bet bent jau nesako, kad aukščio bijo. E, čia tie filmas e, buvo kodo Navajo indienai šifruotais per antrą pasaulinį karą buvo. Ne, nes tokia jų kalba, kad tenai su tokia gramatika, kad šifruok neiššifravė. Nesuprasi, ką jie, ką, jie, ką jie sako. Na ir, ir šiuo metu taip indienai sudaro ne, nežymę mm, daugumą, galite 5, 25 skaidrį pasižiūrėti, mm, kur jų mm, išlikusios vienokios ar, ar, ar kitokios teritorijos, jie europeizovėsi, be abejo, tapo Jungtinė Amerikos valstijų sudėtinė e, dalimi, tiek tik, kad skaičius nedidelis, tai ir ypatingos įtakos JAV politikai negali e, daryti. Na, bet 20 e, amžiui mm, jų ir autonominis, ir nacionalinis judėjimas vyksta, kaip ir, kaip ir, ir, ir visų tokių užkariautų ar, ar neužkariautų e, tautų judėjimai. Atvirai pasakius, apie tuos šiaurės indienus gal nebūtų ką čia daug ir, ir, ir šnekėti, ir šiaurės Amerikos užkariavimą, jeigu toj vietoj nebūtų įsikūrusios Junktinės Amerikos valstijos, kurios yra uh, šiuo metu pagrindinė pasaulio nu, valstybė tiek ekonomikos, tiek ir, ir e, karo galios požiūrį. Na, trumpai gal būtų galima pridėti, kad skverbėsi ten e, ne tik amerikiečiai, Kanada sėkmingai užvaldė Britai, na, o Aleska, Aleutų salas ir, ir šiek tiek Kalifornijos pakraščių e, buvo Rusijos Amerikos kompanija. Rusijos carų įkurta lygiai tokia pati, kaip visokios tos Oster West Indijos kompanijos, kuri užsiminėjo e, vietos turto įsisavinimu. Na, ką jie ten įsisavino? Kailius, kailius ir dar kartą kailius. Kai, kai kailinis žvėris išgaudė, paaiškėjo, kad ta kompanija dirba kaip kažkokia bėda ir, ir, ir nelaimė. E, taip sakant, įkiš milijoną rublių Mm, o gauni net ne pelno, o pajamų dešimtų, atsiprašau, šimtą tūkstančių rublių. Ir ypatingos prasmės Rusija jame nematė, o kai amžiaus vidury e, prasidėjo dar ir konfliktai, čia Krymo karas su, su Britais, tai nusprendė kuo greičiau atsikratyti iš pradžių e, valdų Kalifornijai, e, par, par, Pa, galiausiai pardavė ir Aliaską per, per didelį vargą įkišo amerikiečiam. Už gautus pinigus už Aliaską Rusijos imperija pasistatė pirmą savo normalų geležinkelį iš Maskvos į, į Sankt Peterburgą. Beje, amerikiečiai ten ir projektavo, amerikiečiai statė, amerikiečių e, traukiniai ir, ir, ir, ir važinėjo. E, kodėl taip e, rusai pasielgė? E, paprasčiausiai bijojo Didžiosios Britanijos. E, nesuvokė, o, o dar nelaimė nutiko, aptiko auksą Kalifornijai, po kurio laiko aptiko, ir patys rusai tai žinojo, ir Aliaskoje. Tai, tai jie suvokė, kad jeigu tik tai pasklis žinia, kad yra auksas, tai rusai bus nepajėgų sustabdyti ten užgriūnančio aukso ieškotojo. O Britanija, ką, jinai užims, užims per, per dvi dienas viską. Ir bjauriausia, kad Didžioji Britanija nesustos. Užims uh, Aliaską, uh, Aleutų salas, o po to pagalvos, o kam tiem rusam reikia Čikotkos ten, Petropavlovsko, Kamčiatkoje, kam jam reikia Amūro upės žiočių, nušluos viską. Kad to nenutiktų, beje užkyšius, šiaip taip įkišo, pardavė viską Jungtiniam Amerikos valstijom. Na ir turi dabar amerikiečiai savo ten Aliaskos valstiją mm, atskirtą nuo, nuo, nuo Amerikos. Ir jeigu nebūtų radę auksą, Na, o šiais laikais e, naftos ir dujų, tai turbūt būtų prakeikę tą dieną, kuomet jie susigalvojo, susigundę pirkti iš rusų, iš rusų e, ledą, akmenis ir, ir daugybę mm, e, šiaurės briedžių. Pagalvokite apie tai, turėdami laiko, kažkokias išvadas padarykit, nes aš atvirai pasakęs neturiu ką daugiau apie tai pasakyti, linkiu visiems visko geriausio ir iki kitos paskaitos.